Переконайте мене, що я не зможу застрелити вас цієї ж миті. Будь ласка, кивнув головою Сміт. Як ви гадаєте, навіщо адмірал Роланд супроводжував вас до аеропорту? Адже досі він ніколи цього не робив. М? Адже так? Ну, ну, голос у полковника був жорсткий, але погляд згас від раптового усвідомлення, що це поразка, це щоб переконатись, що ви берете саме цей револьвер і тільки його. Подивіться, чи немає там двох рисочок на краю дула. Вайт Тернер подивився на сміта довгим поглядом, потім опустив очі на револьвер. Саме в тому місці, про яке сказав Сміт, виднілися дві паралельні рисочки. Полковник знову підвів очі. У них світився відчай і рішучість. От і чудово, сказав Сміт. Я власноручно повиймав з нього патрони 36 годин тому. Сягнувши лівою рукою за вилогу куртки, Сміт незграбно дістав свого люгера з глушником, а Вайт Тернер, спрямувавши дуло стена Смітові в голову, кілька разів натиснув на гачок, але щоразу звучало лише сухе клацання. З безтямним виразом на обличчі він опустив револьвера потім різко крутнувся у кріслі, відчинив бічні дверцята і викинув записничка у темряву. Тоді обернувся і мляво осміхнувся до Сміта. Я щойно назвав це найважливішим документом у Європі. Справді, Сміт передав пістолета шаферові, ще раз сягнув рукою до кишені і показав два інші записники. Це дублікати. Дублікати. Посмішка повільно зникла з полковникового обличчя воно скам'яніло у відчаї дублікати, прошепотів він. Потім обвів усіх поглядом і знову звернувся до Сміта, який тим часом забрав у шафера пістолета. Він збирається вбити мене? Ні. Вайт Тернер кивнув головою, широко розчинив бічні дверцята кабіни і ступив крок до них. Ви справді сподіваєтесь побачити мене в Тауері? Ні. Похитав головою Сміт. Мабуть, я не побачу вас там. Обережніше на сходах холодно кинув шафер. Його обличчя було наче з каменю. Ну, тепер пора виходити на зв'язок. Сміт причинив дверцяти, втомлено вмостився у кріслі другого пілота і поглянув на Мері. Адмірал, мабуть, уже нервує. Так, пора виходити на зв'язок, машинально повторила Мері. Вона подивилася на нього, мов на привида. Як ти можеш сидіти в цьому кріслі одразу після після того? Як ти можеш бути такий такий спокійний, дурненька? Це не була для мене несподіванка. Я знав, що він має вмерти. Ти ти знав? А, так, так, звичайно, пробурмотіла вона. А крім того, він узяв Мері за руку. Ти розумієш, що все це для нас означає? Чи розумію я, що обличчя Мері? було усе ще геть бліде, що ти і я виходимо із гри, терпляче пояснив Сміт. Наша кар'єра скінчилась і в Італії, і в усій Європі. Я не зможу навіть воювати як звичайний солдат, бо якщо мене захоплять у полон, то все одно розстріляють як шпигуна. Отже, отже, для нас війна скінчилась. Вперше ми можемо подбати про самих себе. Гаразд? Він потиснув їй руку, і вона усміхнулася у відповідь. Отже, гаразд, командире, чи можна мені скористатися вашим радіо? То он, як він учинив, адмірал Роланд, стоячи в оперативній кімнаті з телефонною трубкою в руці, мав постарілий, стомлений вигляд. Може, воно і на краще. А ви дістали всю інформацію, яку шукали? Цілком, сер, долинув крізь потріскування у трубці смітів голос. Чудово, чудово. Я піднімаю на ноги всю поліцію. Як тільки ці записники потраплять мені до рук, в аеропорту на вас чекатиме машина. Зустрінемось.